الكاذب يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن ويظهر فيه الرويبضة قيل وما الرويبضة يا رسول الله قال رجل تافه يمسك في أمر العامة doći će ljudima godine varljive, u njima će istinoljubive proglašavati lažljivcima, laznice će smatrati istinoljubivima, prevarantima će biti dato povjerenje, a od povjerljivih će se povjerenje otkloniti i bit će proglašeni prevarantima i kada će se pojaviti Ruvejbiba, reko se ko su to Ruvejbida Allahov poslaniće, on odgovori glupak, luđak, kratke pameti koji govori u ime svih i zalaže se za interese svih. Mi svjedočimo da je poslanik Islama Muhammedu sallallahu alaihi wa sallam taj koji ne govori po hiru svome, svjedočimo da je samu istinu govorio i svjedočimo vidjeti ono što se oko nas dešava, događaju u kojima se nalazimo, vidimo da je i u ovome, alaihi salatu wasalam, rekao istinu, jer smo mi dio ovog hadita u kojem nas poslanik sallallahu alaihi sallam upozorava na društveno stanje u kojem se zapasti umet islama u periodu, u vremenu kada će se isti taj umet koji naginje Allahovoj milosti, ali se ne pridržava onoga što gospodar subhanahu wa ta'ala traži od njega, vidimo da se taj isti umet ili da je taj isti umet sam sebi prouzrokovao stanje u kojem poslanik Alehi salatu wasalam istinoljubive upozorava da će biti nazvani lađicima poziva svoj umet i savjetuje ih da se drže dalje od tog fitneluka, savjetuje onima koji će se boriti i zalagati za dominaciju istine, istinske vjere u ahiret, savjetuje ljude koji su riješili da ovaj dunjavuk napuste, da budu sluge ove vjere, da se svome gospodaru približavaju, da se svome gospodaru umiljkuju time što će istinu govoriti, time što će sa istinom živjeti, time što će se za istinu zalagati, da je huduhu fillahi lauma talaim, na tome ih putu neće spriječiti ukor onih koji kore, poslanih sallallahu alaihi wa sallam, savjetuje tu grupu ljudi, o kojoj u drugom hadisu kaže, da su upravo oni ona skupina koja će ostati, da se potpomaže na dobročinstvu, potpomažat će se ta do, skupina na bogobojaznosti, ustraja se u borbi na Allahovom putu i njima neće naškoditi oni koji ih napuste, njima neće naškoditi oni koji će ih ostaviti na sjedivu, zato jer znaju i duboko su ubjeđeni da oni svojim djelovanjem svojim zalaganjem, svojim trudom, svojom žrtvom, svojim načinom na koji praktikuju život poslanika alihi lako wasalam u svojoj svakodnevici znaju da se samo na taj način mogu umir, umilkavati gospodaru subhanahu wa i znaju da se samo na taj način mogu nadati njegovoj milosti, mogu se nadati njegovom zadovoljstvu mogu se nadati njegovom oprostu na danu kada osim iskrenog imana i dobrog djela insanu ništa i niko neće biti od koristi. Kaže poslanik Alihi Salatu Veseram, objašnjavajući tu društvenu situaciju u kojoj će muslimani upasti, opisuje i upozorava da onoga trenutka kada čovjek stane i sukobi se sa neistinom, kada čovjek stane i sukobi se sa ljudima koji imitiraju poslanika sallallahu wa wasallam svojom vanštinom, imitiraju akabe poslanika sallatu salatu sallam svojim govorom, međutim njihova djela govore nešto drugo, njihova djela vode u drugi pravac, njihova djela daju smjernice suprotne smjernicama poslanika sallatu salatu sallam, a smjernica poslanika je džennet, a smjernica tih ljudi nije džennet, poslanik nas alihi salatu wasalam upozorava i kao da nam daje analitički prikaz toj situaciji i kao da nas upozorava da i pored toga što će se ljudi dići i pored toga što će ljudi osuditi i pored toga što će ljudi aktivirati svoju infrastrukturu tog unutrašnjeg društvenog uređenja, aktivira se svoje aparate, aktivira se svoje moguće mehanizme za suprostavljanje vjeri gospodara, za onemogućivanje oživljavanja suneta poslanika i salatu wasalam, gospodar, e, poslanik nas i salatu wasalam na to upozorava, komentarišući nam riječi gospodara subhanahu wa ta'ala, koji kaže yuriduna e yutfi'u nur Allahi bi afwahihim oni žele da ucrnu svjetlo Allahovo svojim ustima Wallahu mutimmu nurihi walau kariha al-kafirun Allah će upotpuniti njegovo svjetlo makar, makar to prezireli i mrzeli nevjernici Poslanik nam alihi salatu wasalam kaže da će se u tom periodu, u ovom vremenu čije smo mi svjedoci, a svjedok može biti samo onaj koji je razumom obdaren, svjedok može biti samo onaj koji voli Allaha, onaj koji voli poslanika sallallahu wa sallam, jer čast i privilegija svjedočenja jednoče gospodara subhanahu wa ta'ala, čast i privilegija svjedočenja ispravnosti sunneta poslanika alaihi salatu wasalam ne može pripasti ljudima koji su navikli na obmane, ne može pripasti ljudima koji su navikli na prevare, ne može pripasti ljudima koji su navikli na laži, ne može pripasti ljudima koji sunnet poslanika alaihi salatu wasalam tumače na način na koji njemu nije svojstven, već dozvoljavaju da se emanet prebaci na ljude koji o emanetu ne znaju ništa, dozvoljavaju da se emanet od kojeg su se i brda i planine prestrasile, pa su to prebacile na čovjeka izunom gospodara subhanahu wa ta'ala, čovjek je prihvatio emanet, čovjek zanumen džahuna, koji je nasilnik, koji je neznalica, ljudi koji su prebacili emanet poslanika alihi salatu selam u ruke onih koji u sebi nemaju bogobojaznosti, u ruke onih koji ne poznaju svoga gospodara, u ruke onih koji nekakvim e, viugravim stazama žele da ljudima prikažu vjeru gospodara subhanahu wa ta'ala onakvom kakva ona nije sve je to način, sve je to metodologija djelovanja i, e, i, pripreme, i pripreme za put onima koji neće znati šta govore, onima koji neće biti svjesni svojih postupaka, onima koji se svojim načinom djelovanja, govora i njihovim pozivanjem biti sebebom, oni će uzrokovati raspad zajednice muslimana, kakvi će uzrokovati cijepanje sakva muslimana, sad svi će cijepati jedinstvo umeta poslanika sallallahu alaihi wa sallam, ali će se svojim prevarama i obmanama ljudima kratke pameti predstavljati da su upravo ti oni koji nose svjetlo gospodara subhanahu wa ta'ala, da su upravo ti oni koji govore i koji su glasnogovornici Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, ali činjenično im stanje u ugoni i laz, činjenično im stanje gaje da do znanja da emanet svjedočenja uhida Allahu subhanahu wa ta'ala, da emanet svjedočenja, da osim sunneta poslanika alihi salatu wa salam, druga vjera ne postoji, jer Ibn Taymiye kaže وَالْإِسْلَامُ Islamu رَسُولِ Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam مَحْضًا A Islam, da to je sunnet poslanika sallallahu alaihi wa sallam, i ništa drugo, ovim ljudima činjenično stanje govori da griješe, ove ljude činjenično stanje ugoni u laž, jer su oni glavni krivci i oni su glavno optuženi, jer su upravo ti i takvi ljudi prokrstili put Ruejbida, prokrstili su put onima koji govore u ime svih, koji se zalažu u ime svih, a poslanik ih sallallahu alihi wa sallam naziva bezumnicima, poslanik ih alihi sallatu sallam naziva ljudima kratke pameti, to su oni koji ne vode računa o tevhidu, to su oni koji ne vode računa o blagostanju u, u, u umetu islama, to su oni koji ne vode računa o jedinstvu muslimana, to su oni koji žele da među muslimane vlada razor, to su oni koji su osudili poslanika sallallahu alihi sallam i iako svojim jezicima to ne govore, oni su već svojim stanjem rekli da poslanik alihi sallatu sallam nije dostavio istinu od svoga gospodara kada je rekao da onaj koji ne klanja namaz odvojio se od vjere, od vjere uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala A nama se taj koji čovjeka drži u vjeri i imam al-Ađuri rahimahullah u njegovom dijelu šeria, u njegovom fascinantnom i fenomenalnom dijelu šeria objašnjava važnost namaza objašnjava važnost i bit postojanja kod imana, kod vjernika, objašnjavajući na način na koji može to samo učiniti jedan učenjak koji se povodi za knjigom svoga gospodara, koji se povodi za sunnetom poslanika sallallahu ta'ala ali i sallam, uzvraćajući onima koji ljudima dozvoljavaju i zadovoljni su da umiru u širku, da umiru u kufru, da umiru sa bid'atima, da umiru daleko od milosti gospodara subhanahu wa ta'ala. I kada govore, i kada pogrešno tumače ovu osnovu islama, i kada ljudima dozvoljavaju da gospodaru ne zikre sednom, a šeitan, a kufr šeitana i njegova neposlušnost i nepokornost gospodaru subhanahu wa ta'ala, kako kaže imam Al-Ađuri, je blaža nego li kufor onog čovjeka koji ne pada na seždu gospodaru subhanahu wa ta'ala jer šeitanu je bilo naređeno da učini seždu Ademu pa je nije učinio i zbog toga je ispao iz okvira poslušnosti gospodaru subhanahu wa ta'ala i postao nevjernik dok je ovaj koji odbija da čini seždu bilo mu je naređeno da učini seđu Allahu, a ne Ademu, alihi selam, pa je to odbio i njegovo je stanje tako kako jeste, a jedan je od ashaba upitao poslanika, sallallahu alihi wasallam, o, o, o, o tom hukmu, o sudu čovjeka, o sudu čovjeka, koji samo kaže la ilaha illallah i koji se uči u džennet, pa je dobio odgovor pa je dobio odgovor od ljudi, dobio je odgovor od ljudi, od ashaba poslanika, ali i salam, da je to bilo u početku kada su ljudi bili samo pozivani e, u teuhid gospodara subhanahu wa ta'ala, a ništa im drugo od vjere uzvišenoga gospodara nije objavljeno. Dragi moji, neka se zna da imam al-Azuri kaže da je poslanik alaihi salatu wasalam ljude u Mekki pozivao teuhidu, Pa kada su rekli la ilaha illallah, Muhammedu Rasulullah i kada su bili dovoljno spremni, gospodar im je objavio propis namaza pa su ga prihvatili i praktikovali. Kada su i to e, praktikovali, gospodar im je subhanahu wa ta'ala naredio propis hijre, jer je vidio uzvišeni da su spremni za taj propis, pa su i to učinili. Kada su stigli u Medinu, gospodar im subhanahu wa ta'ala propisao propis Ramazana pa su i to učinili. Nakon toga im je gospodar propisao propis e, zekijata pa su i to učinili. Nakon toga im je gospodar propisao propis hađa pa su i to učinili da bi na kraju kulminacija svega toga bila protiv džihada na Allahovom putu, kada su već bili dovoljno educirani, kada su već bili dovoljno vaspita, vaspitani e, vaspitanjem poslanika sallallahu alaihi wa sallam, koji ne govori od sira svoga, da bi na kraju kulminirala objava uzvišenog gospodara subhanahu wa ta'ala, te je on uzvišeni objavio svome poslaniku sallallahu alaihi wa sallam, اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا Danas sam na vašu vjeru usavršio, upotpunio, zato što ste sve prihvatili, Zato što ste sve sproveli u praksu, zato što ste etapno prihvatili vjeru koju sam vam objavio i svoju sam vam blagodat upotpunio o revitu nekomu islame dina i zadovoljan sam da vam islam bude vjera jer ste vi ovu vjeru u potpunosti prihvatili onda neka vam u potpunosti bude ovakva i ovo su riječi imama Al-Ažurija u njegovom fenomenalnom djelu Ešerija واقول قولي هذا فاستغفر الله فاستغفروا يا فيا فوز المستغفرين استغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على اكرم الانبياء والمرسلين وبعد. Draga braćo, poslanik Alehi Salatu Veselamu upozorava na stanje أمة Ulema nam prenosi hukmove Islama Ulema nam govori o osnovama vjere i tumači na način na koji je to ista ta ulema naučila od Selefu Saliha, oni nam tako prenose, mi to tako prihvatamo. Neka se zna da mi nećemo dozvoliti da budemo od onih koje će istinoljubive utjerivati u laž, a lažni se proglasavati istinoljubivima, Neka se zna da mi nećemo dozvoliti da ljudi koji varaju i koji obmanjuju Allahove robove budu oni čija će se riješ u društvu slušati i za, kojim, i za kojima će se ljudi povoditi. Neka se zna da mi Allahovim izunom nećemo dozvoliti da se neko poigrava sa vjerom poslanika, ali i salatu wasalam, nećemo dozvoliti i nikada nećemo prehvat prihvatiti da naše vođe budu da ljudi kratke pameti, budale, idioti, koji ne znaju sunet poslanika, ali i salatu wasalam, pa da na taj način dozvolimo da nas neko uče za nas, da nas neko vuče za uši, da nas neko klepa šljagama po vratu, a mi znamo da je u pitanju veoma važna stvar, u pitanju je tvoja budućnost na ahiretu, u pitanju je tvoja vječnost kod gospodara subhanahu wa ta'ala i neka se svako potrudi da skupo plati svoju dušu, neka se svako potrudi da skupo otplati svoju dušu gospodaru subhanahu wa ta'ala i neka niko od nas ne umre illa wa huwa yuhsinu zanne billah kako kaže poslanik alihi sallatu wa sallam osim sa lijepim mišljenjem o gospodaru subhanahu wa ta'ala a lijepo mišljenje o gospodaru jeste da živiš po onome što ti je propisao da voliš poslanika sallallahu alaihi wa sallam i da znaš da u svakom trenutku, u svakoj situaciji, u svakom momentu treba žrtvovati za ovaj din i kada ljudi šute da ti govoriš, kada se ljudi povuku da ti ustraješ, kada se ljudi pokaju od onoga na čemu su, da ti ustaneš i javno proglasiš i obznaviš da si ti Allahovo robr, da si ti taj koji neće odstupiti od dženeta i milosti svoga gospodara, da si ti taj koji voli svoga gospodara do zadnje, do svojeg izvitaja, da si ti taj koji si ljubav prema svome gospodaru i želju za viđenjem njegovog plemenitog lica stavio ispred svega i da voliš gospodara i poslanika sallallahu alaihi wa sallam više od svega na ovome svijetu. Gospodara uzvišenoga da molim da nas učvrsti na istini. Gospodara uzvišenoga da molim da nas sačuva novotarije u vjeri, da nas sačuva pogrešnog prihvatanja i shvatanja sunnata poslanika alihi sana. Gospodara molim da nas uputi u pravilno shvatanje propisa njegove vjere. Gospodara molim da ne budemo od onih koji će otkazati poslušnost poslaniku, a samim tim i poslušnost učenjacima koji pozivaju u vjeru gospodara Subhanahu wa ta'ala po načinu sunneta poslanika alaihi salatu wa salam. Gospodara molim da nas ne učini od onih koji su se u vjeri njihovoj razjedinili i u stranke podijelili. Gospodara molim da budemo njegove svetiće na ovom svijetu Gospodara molim da nas učini upućenim i upućivačima. Gospodara molim da u naša srca ulije milost prema onima koji ne znaju sunnet poslanika, ali i rasloša nam. I molim da uzvišenog da nam da snage, da nam da snage, da nam da snage, da strpljivo podnesemo napade, uvrijeze, klevete i potvore i da ne uzvraćamo ljudima onako kako to oni rade, jer mi smo nosioci sunneta poslanika, ali i salatu wasalam, mi se povodimo za njegovim načinom djelovanja, mi smo poslušali sada salih i na vrhuncu svih njih imama Ahmada Rahmanahullah, koji kaže hvala Allahu koji je nakon svih poslanika dao učenjake koji će ih slijediti Oni će pozivati one koji su u zabludi, a strpljivo će podnositi njihove uvrijede, njihove klevete, njihove potpore, jer mi samo želimo da ljudima dostavimo istinu, nismo od onih koji ljude osuđuju, nismo od onih koji ljude napadaju, mi samo želimo ljudima ono što želimo sebi, jer čuli smo poslanika, ali i salatu se nam kad kaže, ne vjeruje niko od nas dok svome bratu ne poželi ono što želi sebi, mi želimo ljudima da ih gospodar uputi, želimo da se nađu u istom času sa nama i pozivamo uzvišenog gospodara za svjedoka a on je najbolji i ljubivi i najvjerodostojniji svjedok koji svoje svjedočenje nikada neće pretečiti. Gospodara molim da popravi stanje muslimana, da ulije u srce muslimana ljubav prema sunetu poslanika i salam, jedinstvo i slobu. Gospodara molim da popravi stanje naših živih, da oprosti našim mrtvima. Gospodara molim da pomogne našu braću muđahide u Afganistanu, u Iraku, u Čečeni, u Palestini i gdje god se borili za uzvišenje riječi gospodara Subhanahu wa ta'ala. Gospodara molim da im se sivuje, da im mete dostupne učini. Gospodara molim da njihovim rukama e, gazi, ponizi i kazni Allahovog neprijatelja, na gdje god on bio. Gospodara molim da si nevjernice sa nevjernicima, munafike sa munaficima, nasilnike sa nasilnicima, pokvarenjačke sa pokvarenjačima, lažljivcima sa lažljivcima, a molim da subhanahu wa ta'ala da nas između njih izbavi zdravog imana i zdrave pameti u asuru kao li hada u asimu sara.